Assalamu alaikum šehu Jusufu od slušalaca na kanalu Islam put do dženneta. Pitanje šta savjetujete braći u ovim situacijama gdje određene skupine, određene zajednice javno omalovažavaju braću smatrajući ih sektom i nepoželjnim u Bosni i Hercegovini. Allah vas nagradio. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Onaj ko je na istini, njegovo srce dok uči šta je pravi put, dovoljno mu je to da ga žele šenu počastiti da zna šta je pravi put. Sve uvrede i sve ono što na putu istine doživimo, to je ništa drugo do sunnetullah, Allahov znači odredba da vjernik koji je na uputi mora imati to oni koji govore znači onamo koji je na pravom putu ovako onako neka se prisjete onoga što je rečeno Muhammedu a.s. i prvima sahabima kako su potvarani kako je rečeno poslaniku da je sihirbaz rečeno da je pjesnik i mnogo što šta znači na takve priče moramo biti imuni na riječi džahila a oni koji tragaju za istinom sigurno da uviđaju da nije isti onaj koji zna, koji proučava din i vjeruje onaj, tako ne možemo sve ljude uzeti i staviti u, u isti stepen, jer ima oni koji su dobro namjeri, oni koji nisu i slično. Znači, naša je da se ustrajemo na istini i Allah subhanahu wa ta'ala garant pomoći oni koji su na pravom putu.